Para ti, urbo de cultura. Para ti estas Brasila urbo en la estado Rio de Janeiro. Fundita en la 1660 de Cayaro y Kiel Marborda urbo, Cadi estes grava haveno por la or transportado de la Minas Gerais so regiono en la dec oca ca dec naua iarcentoi. En la dudeca iarcento, para ti farigis turismo celo pro sia colonia architecturo cae naturo, cae estas nun fama pro sia historia centro, sia estrandoi, ca la circava montaro cae marborda regiono. La architecturo de Paraci estas tre ricca cae diversa. Gi estas nun tempe considerata historia monumento. La urbo ancao havas multain modernain construajoin, che conservis la tradizion architecturan stilo. Tio colonia architecturo esas cefe influita de Portugal stilo, cum cefe blancai construajoi, cum maldicai muroi, grandai arcadoi cae fenestroi, cae stonai stratoi. La regiono circa o paraci estis originale loggiata da diversai indigenai comunumoi, inclusive de la Tupinambá kai Guarani. Quamcam la colonia historio de la urbo forte influis gian cultura in la indigena culturo daure existas kai havas signifun rolon in la nun socio de la urbo. La indigena culturo in Paraci estas essenza parto de gia cultura heredajo kai estas protectata kai respectata de la lojantaro. La urbo havas multa i museo in kai galerio in ekzistas ankaŭ multa i festivalo i kai kiel ekzemple la internacia literatura festivalo de Paraci la Paraci jaza festivalo kiu altiras multa in de cirko la mondo Religio ankaŭ havas gravan rolon en la cultura vivo de Paraci Ĝi estas forte per la influoj de la katolika kai afro-brasilai religioi. La plei faman eventon oni nomas festo de la Dia Sancta spirito La festado includas processioin, mesoin, dansoin, cantoin, kai alien negadoin, kiui allogas multain homoen el la circava regiono. Visitantoi de Brasilo tiel trovas en Paraci amplexan gamon de blezoi por passigi tie quelca in tago in de riposo, cae recreicio en la plagio de la urbo cae regiono, cae li povas giui la culturan cae sozienetoson de tiu unica urbo.